Bailando el trago se le derramó, como la esperanza por aquel cabrón. Sufrió el choque y no reclamó. Ahora los anhelos son ilimitados. Farfo, los ya tiene tatuado. Ahí está Cupido peleando con el bouncer. ¿Por qué no te ah, nena prendió y se está despertando. Oh, prendió un fil en la disco y se pasa perreando. por lecho y todo a nombre de ella. Y el DJ gritando. ¡Atención para la mujer independiente! Ah, con la mano para arriba. y se está despertando. Prende un fili en la disco y se pasa perreando. De par en par con la botella. Llevan por lecho y todo a nombre de ella. Y el DJ gritando. ¿Dónde están las mujeres solteras? Solo quiere teteo, nadie la controla. No te le pega atrás que ella perrea sola. Me habla en inglés, dice que es española. No es DJ y tiene un mix de marihuana y rola. Vibra la chapa cuando en la mesa se trepa. Se desacata cuando le ponen pepa. Palaste el party, baby, te tengo una seta. Yo sé que si es así, deja que te lo meta. Dime, beba. Si la está pasando bien, quieres algo beber tráeme tu amiga. Atención toda la mujer independiente. Con la mano para arriba. Ah, la nena prendió y se está despertando. Prende un fin en la disco y se pasa perreando. De par en par con la botella. Llevan por lecho y todo nombre de ella. Y el niño gritando. Atención para se pasa perreando. De par en par y con la botella. Ya van por y todo a nombre de ella. Y el DJ gritando, ¿dónde están las mujeres solteras? ¿Quién está en la casa? Acuérdate que a veces la del tatuaje y la del piercing te sale más seria que la de los lentecitos. Oh.